Hekk kif illum eh, inkomplu interqu fil-vjaġġi enċiklopedici illi jkollna regolarment f'din is-sensiela ta' programmi, naħseb illi għadd aktar millum ma kien hemm lok illi norbtu aktar direttament ma' il-mistieden illi kellna fl-ewwel parti tal-programm. Rajiv Datta huwa Wikipedista mill-Indja. Smajna ħafna dwaru u smajna ħafna minandu kol. U smajna ftit u kol, għal-kem mux ħafna, dwar l-Indja. U allura ħassejt illi kun xira illi nara jena xem fil-Wikipedia dik li hija l-Wikipedija bil-Malti, dwar l-Indja. Mhux biss speċifikament dwar il-pajjiż, għax ma jistax jonqos, hemm paġna dwar il-pajjiż li huwa l-Indja, imma anka aktar dwar l-Indja u dwar il-kultura tal-Indja. Ikolli ngħid illi għalkemm ma sorprendejċ ruħi ej bl-ammont minimu ta' materjal illi hemm dwar l-Indja, dwar l-istorja tal-Indja, dwar il-kultura tal-Indja u dwar il-ħajja fl-Indja, Xorta waħda jiena iddiżappuntajt ruħi sintendi. Imma fl-istess ħin eh, sibt anka sorpriża ħelwa żgħira. U allura xtaqt illi interra propju fid-direzzjoni ta' din is-sorpriża. U din is-sorpriża hija dwar Anja. Anja illi hija meqjus bħala l-Anja Nazzjonali tal-Indja. Hawnhekk ikun tajjeb ukoll illi mill-ewwel ngħid illi hemm distinzjoni bejn l-innu tal-Indja u din l-anja nazzjonali tal-Indja. Dwar hekk ukoll, naturalment, hemm xi ħaġa żgħira fl-artiklu dwarha. L-artiklu dwar il-pajjiż illi huwa l-Indja fil-Wikipedia jinstab f'kważi eh, aktar minn 275 lingwa u raġuni għal dan naturalment illi l-pajjiż tad-dinja huma fost l-aktar artikli ewlenin li ssib f'kull Wikipedija b'kwalunkwe lingwa. Ma jistax jonqos allura imma illi naraw x'inhu ma l-affarijiet partikolari li jistgħu jorbtu magħhom. U għalkemm hemm forsi dik li hija meqjusa eh, bħala l-iktar reliġjon marbuta Eh, mal-Indja għalkemm hemm erba' reliġjonijiet eh, maġġuri li joħorġu eh, mill-Indja, nreferi għall-Induiżmu, il-Buddiżmu, il-Ġajniżmu u s-Sikiżmu, huwa propju fuq l-Induiżmu u l-Buddiżmu illi nsibu wkoll paġni fil-Wikipedija bil-Malti. Imma li ħadd pjaċir huwa illi sibt dwar din l-anja nazzjonali Indjana. U din jisimha Vande Mataram. Ir-raġuni li din hija interessanti u li torbot anka mal-parti l-oħra li kellna fil-programm fejn tkellimna ma' Raġib Data hija illi din hija bil-lingwa illi jopera u biha fil-Wikipedia, iġifiri il-lingwa Bengaliża. Dina il-Vande Mataram, naturalment, flimkien ma' l-innu nazzjonali tal-Indja, għandha tifsira simbolika kbira għal dak il-pajjiż. Laqetni wkoll xi ħaġa eh, partikolari oħra, imma dwar din ngħidilkom minn hawn u ftit momenti oħra. Ħalli naraw l-ewwel eh, aktar direttament dwar l-artiklu qasir illi hemm eh, dwar il-Vande Mataram, fil-fatt huwa tikka aktar minn nebbita ikolli ngħid dan, ehm, imma mhuwiex artiklu elaborat daqskemm insibu bl-Ingliż jew inkella b'lingwi oħra illi bihom huwa miktub dan l-artiklu. Fil-fatt hemm aktar minn 25 lingwa illi huwa eh, miktub eh, bih dan l-artiklu fil-Wikipedia dwar il-bande mataram u eh, kif tista' wieħed jimmaġina hemm l-Ingliż, l-Ispanjol u l-Franċiż eh, flimkien mat-Taljan fost il-lingwi ewrenin Ewropej, però eh, hemm ukoll lingwi oħra bħal l-Olandiż, il-Portugiż u xi lingwi bħal-Finlandiż u n-Norveġiż eh, illi wieħed jistenna mill-Ewropa jew kella tal-anqas minn din il-parti tad-dinja. Mill-vant nofsani ma jistax jonqos illi allura ners u kol anka lejn l-Indja u naraw illi numru kbir ta' lingwi azjatiċi illi bihom huwa ippreżentat dan l-artiklu. Ma jistax jonqos illi fosthom hemm ukoll il-lingwi ewlenin illi huma użati fl-Indja. Hija però sorpriża ħelwa illi dan l-artiklu jeżisti bil-Malti u ilu jeżisti sew fil-Wikipedija bil-Malti eh, bil-Malti u ma tajċ illi din hija xi għanja hi popolari f'Malta. Jiena ngħid għalija personalment e, smajta xi darba oħra imma mhux f'Malta e, u e, jkun xira anka illi forsi anka nisimgħu silta minna minn hawn ftit ieħor. Din hija tin ħaġa issa li wetkom li se nagħmlu. Minn hawn ftit ieħor, mela ħalli niġi biex naraw eh, direttament xem fl-artiklu. Fuq il-Wikipedia bil-Malti insibu illi Vande Mataram hija l-anja nazzjonali tal-Indja. L-anja inkitbet minn Bankim Chandra Chatterjee forma sanskritizzata tal-lingwa Bengaliża. Flimkien ma' l-innu nazzjonali għandha tifsira simbolika kbira għall-Indja. Vanne Materam tfisser ġieħ art omna. U din hija s-sorpriża ħelwa, jew tanqas l-ewwel minn daw iż-żewġ affarijiet li għatilkom li eh, se nagħmlu. Eh, din is-sorpriża ħelwa hija li hawnhekk għandna isu rabta mal-innu Malti. Għaliex xi qed ngħidu ġieħ art omna, u aħna fl-iddu Malti nsibu lil din l-art ħelwa, e prattikament qed ngħidu e, xi ħaġa simili hawnhekk biex ma ngħidux li qegħdin ngħidu e, l-istess ħaġa. Ikompli l-artiklu billi jippreżenta wkoll l-istorja u l-importanza ta' din l-anja nazzjonali tal-Indja. Insibu fit-taqsima storja u importanza illi xaktarx il-kunċett ta' Bande Mataram nibtet fil-ħsieb ta' Bankim Chandra Chatterjee meta kien għadu uffiċjal tal-Gvern Ingliż. Madwar l-1870 il-mexxejja Brittanniċi tal-Indja iddikjaraw li l-innu Ingliż God Save the Queen kif kien dak iż-żmien fi żmien Reġina Vittoria għandu jkun obbligatorju mal-pajjiż kollu. u ġie ppubblikat fl-1882 fost biżgħat illi setgħet tiġi abolita mill-Gvern Ingliż. Il-mużika tal-għanja ġiet miktuba fl-1876 minn Jadunat Bhattacharya. L-għanja kienet sinonima għall-għaj tal-ħelsien mill-ħakma Brittannika tul il-moviment ta' l-indipendenza ta' l-Indja. Sfortunatament m'hawnx aktar dwar il-kontroversji marbuta ma' dan ma' din l-anja u kif allura mbagħad eh, kien eh, xi ħaġa oħra li ntażel bħala eh, l-innu nazzjonali tal-Indja wara l-indipendenza eh, lejn tmiem is-snin 40. Hawn ukoll il-klim ta' din l-anja tradott eh, fil-Malti, traduzzjoni sabiħa jkolli ngħid, illi eh, miex meħuda mill-oriġinali imma bbażata fuq il-verżjoni Ingliża ta' Aurobindo illi saret fl-1909. Hemm mbagħad ukoll il-verżjoni adattata mill-Kungress Indjan fl-1905 kif ukoll il-verżjoni sħiħa oriġinali kif ni miktuba eh, sew bis-Sanskrit kif ukoll bil-Bengaliż. Jena li sanamel u għalli san għafaw u san iġi għal-ħagġa l-oħra li wetkom illi sanamel eh, ftit tal-minuti ilu u din kienet illi insemmakom propju silta minn din il-Vande Mataram.